Bilang sample ng pagsasalita para sa isang weights TGI voice model. Nag-aalok ako na magkakaibang vocal range na bumukuha naman sa talkies ng pagsasalita ng tao. Inilatag ng aking boses ang pundasyon para sa isang eye system na maaaring makipag-usap ng may kailanawan at damdamin.